одиннадцатом. Мин... Мин Роза... Мин... qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida toshkentga kelishning 20 kunidan qutidor marg'ilonga qaytish fikriga tushdi hoji va otabeklar yana bir necha hafta qolishga qistasalar ham bo'lmay uzr aytdi uy yolg'iz faqat to'ybeka bilan osha ona hollari nima kechdi nima qo'ydi ma'lum emas boshqa tarafdan o'zimning savdo ishlarim ham o'lda jo'ldi shunchalik mehmon bo'ldik bas qilgan izzat va ikromlaringiz uchun rahmat endi kelin bolani yubormaymizda manim bolam emas sizniki u yer ham bu yer ham o'zining uyi janobingiz nimani muvofiq ko'rsalar menga ham ma'quli o'sha o'rtadan anavi gaplar o'tmagan bo'lsa edi albatta bu yerda olib qolmas zeroki sizning bag'ringizni bo'sh qo'yish insofdan bo'lmas edi agar sizga og'ir tushmasa yurtdagi gap so'z bosilguncha biror yil toshkentda tursin so'ngra marg'ilon borsin derdim bu mulohazalari beandoza to'g'ri albatta bunda biror yil turishi lozim balobut kumushning toshkentda qolishig'a otasi shunday yovvosh qaradi bu to'g'rida oftob oyimning fikr va rizolig'i bilan hisoblashish emas hatto uning ko'ngliga ham keltirib ko'rmadi holbuki marg'ilondan chiqishda oftob oyimni kumushni toshkentda qoldirmaysiz deb qo'ygan birinchi shartiga qayta qayta qo'l qo'yg'uvchi shu qutidor edi so'zni cho'zmoqqa hojat yo'q erlarimizning oftob oyimlarga qarashi hamisha shundan boshqa emas qaytish xabari oftob oyim qulog'iga yetishgandan keyin uning avvalgi uchrashishi qizi bilan edi chunki eriga qaraganda ham ko'proq ixtiyorni qizda bo'lganini yaxshi bilar edi shu xabarni hasanalidan eshitishi ila to'g'ri kumushning yonig'a kirdi kumush qaytarmishmiz dadang aytibdilar qaytsalaringiz xayr xush. nima deysan ketsalaringiz xayr xush. voy senchi men men qolaman hazilingni qo'y bolam hazil emas chinim uyat emasmi <laughs> nega uyat bo'lsin qo'ychi qizim qolsam o'z erimniki begona emasku uyat bo'lsa birov qol demasa ham qolaverasanmi avvalo bu yerda qolishimga sizdan boshqa hech bir qarshi kishi yo'q zaynab sizning yoningizga o'tsa ham biroq uning xohishini menga ahamiyati yo'q esing o'zingdami bola o'zimda men sizning qizingiz kumush hozir toshkentda o'z yerimnikida o'ltiribman yerim deb tuqqan onangdan kechasanmi yuzsiz yo'q kechmayman faqat faqat bir necha vaqt qina yuraman onagina endi o'sha sog'inishga toqati yo'q men seni kundoshlik bilan ishonmayman bolam oyijon kundashim bitta bo'lsa do'stlarim sakkizta kundosh bilan hazil o'ynama qizim hazil o'ynama axir ul kundosh bo'lganda men kundosh emasmi men qilganda ham sen uchun kundosh bo'lolmaysan nimaga nimagaki ering sen tarafda chin kundoshlik va chin dushmanlik zaynab tarafda bu to'g'rida xotirjam bo'ling nima uchun xotirjam bo'lay bolam nima uchun agar zaynab menga kundoshlik qilaversa kuyovingiz uni javobini bermoqchi shuning uchun ham mening bu yerda qolishim ma'qul menga qara javobini bersa qaytib kelishlik qochmas axir men ketsam hech qachon zaynabga javob bermaydir nega bermaydir shuning uchunki qudichangiz kelinsiz qolaman deb oraga tushadir ammo men shu yerda bo'lsam albatta tiliga kaltak keladir yosh joning bor qizim birovga yomonlik sog'inma men bilan birga ket nima qilishsa o'zlik o'zi qilishsin axir zaynab ham umid bilan bir yostiqqa bosh ah, onajon onajon siz tushunmayotibsiz kumush eshikdan oyoq tovushini sezib gapni shu yerda to'xtatdi o'zbek oyim so'zlanib kirdi hay oftoboy nega muncha shoshmoq a yov quvladimi aqallab bir oy bo'lsin marg'ulon degan yurtdan ot otlab tuya qumlab kel emishda bir oygina turmay ket emish oftob oyim bilan kumush uning hurmatiga o'rinlaridan turdilar o'zbek oyim o'ltira o'ltira so'radi hali eshitdilaringmi eshitdik biz ham shuning mojarosida edik axir shu ham gapmi xuddi allakimlarga o'xshab uyimiz yolg'iz shunchalik sizlarni ozor chektirdik begona kishinikidayam yigirma kun tiraylikchi xuddi o'z uyimizdek yayrab yashnadik sharofatlaringiz soyasida ko'p kishilar bilan tanishdik izzat ikromlaringiz ta'rifidan ojizmiz oyijon voy voy endi navbat sizlarni ham bizni shaharlarga boshlaringizga keldi bekor gap hali qudalarimizni muddaodagidek siylay olganimiz yo'q shu holda jo'natsak bizning sha'nimizga yaxshi emas yo'q men hoziroq qudamning oldiga chiqaman bizg'a nomus keltirmoqchi bo'lsa ertaga jo'naversin oyijon bizni uyaltirmoqchi bo'lsangiz mayli chiqing agar xursandligimizga qarasangiz qo'ying haligi kumushingiz ham shuncha turganimiz bas endi zaynabni olib oyimni o'zlari biznikiga borsinlar deydir iya hali kumush ham ketmoqchimi sizni oldingizda zaynab nisa bor manim bo'lsa qanot quyrug'im shu kumush ayniqsa ayniqsa shu kumushingizga javob bermasangiz bo'lmas oyi yo'q yo'q yo'q yo'q oftobona sizlarga javob bersin-da, kumushga yo'q shu garchi javob bersangiz men sizdan so'rayman oyijon so'zingiz yerda qoladir bu oftob biroz andisha ham lozim uyat emasmi kelin kecha kelding surilib bugun ketgin burilib <laughs> menda ixtiyor yo'q oyijon sizlar nimani ma'qul ko'rsalaringiz menga baribir o'zbek oyim boshi bilan keliniga rizolik bildirib barakalla deb qo'ydi oftob oyim qizig'a o'qrayinqirab yer tegidan qaradi albatta kumush nima ham desin kumushni ham haligidek e, qololmasligi faqat meni ko'zi qiymagani uchun bo'lmasa albatta ketmas edi ketish uyat otabek uch yil qatnaganda qizingiz bir yilgina toshkentda tursa nima qilibdi kumush sen tashqariga chiqib turgin qizim qizini menga qoldirishga ayadi demang oyi bunda boshqa mulohazalar ham yo'q emas ayting aytsam shuki kumushingizni fe'li huyi o'zimga ma'lum erka o'sgan lavzi tez kundoshlikka chidaydirg'an siyohi yo'q har kun zaynabingiz bilan g'idi bidi qilaverib sizni qiynab qo'yarmikan deyman yo'q e qo'ysangizchi bir kuni kelganda onasi qurg'ur bir og'iz aytmagan edi deb mendan ranjirmikinsiz deymanda tana buzoqning turqi tuqqanig'a tamg'a deganlaridek albatta menga ravshan arazchi desangiz ham shu ich qoralik desangiz ham shunda albatta unaqa gap har kimda ham bo'ladi shukur men bilan hoji otangiz tirik bo'lsak undoq gaplarga yo'l qo'ymaymiz zaynab bo'lsa xudoning yaratgan maxluqi urush va araz degan narsani bilmaydir zaynabingizning fe'li albatta sizga ma'lum ekan ammo men kumushni sizga yaxshi deb aytolmayman <laughs> ey tovba voy tovba o'z bolasini yomonlaguvchini men umrimda birinchi marotaba ko'rdim undan ko'ra bolamni senga ishonmayman deb ayting voy nega ishonmayin faqat haligi faqat e, qozonim dag'ini sizga suzib qo'ydimda oyijon <laughs> oftobboni nima bo'lganda ham kumushga javob yo'q xo'p qolsin ammo kumushdan har na yomonlik ko'rsangiz mendan o'pka qilmang <laughs> xo'p xo'p qizingizga yomonlikni o'zingiz o'rgatib ketmasangiz <laughs> sizdan o'pkam yo'q voy o'libmanmi oyi ikki quda hovli yuzasiga tushganda kumush sahn bo'ylab yurinib turar edi ular zaynabning uyiga to'g'ri kirdilar zaynab ularni qarshilab o'tqazdi va achinish ohangida oftob oyimg'a dedi <clears throat> qaytar emirsizlar deb eshitdim biror oy turmas ekansizlarda voy ancha turdiq aylanay bu zaynab endi navbat sizlarni boshlaringizga qoldi shuncha aytdim bo'lmadi yo quvlabdimi bilmadim opa oyangga qolsa kumush opangni ham birga olib ketmoqchi ular nega ketsinlar ketmasa bo'lmaydir manim kumush opangizdan boshqa hech kimim yo'q qolsa ku mayli biroq meni meni kumushsiz o'ldi deng shunga qolganda qayin onangiz biroz tushunmay turibdilarda zaynab yer ostidan qayin onasiga ko'z yubordi o'zbek oyim hanuz tirtishib yotgan qudasiga qarshi qizishdi qo'yingchi besh olti kun qizsiz turgan kishi bir narsa bo'ptimi siz tushunmayapsiz oyi ha mayli hali tag'in dadasi biladilar men senga aytay zaynab voy opog'ayni hamma mulohazasi sendanga o'xshaydi zaynab siqilmasmikin ikki o'rtag'a sovuqchilik oralamasmikin deb qo'rqadi men zaynab siz o'ylagan kelinlardan emas tegu taxtlik aslzoda kumushni siylamaganda ham bizni siylaydi desam ham unamaydi yo'q meni xudo uribdimi oftoboyim qudasining keyingi gapidan ancha siqildi go'yo o'zi kumushni qoldirishga tarafdor bo'lsa ham faqat zaynabning kundashlik qilishdan qo'rqib turgandek ko'rsatilgan edi voy yanglishyapsiz oyi yanglishyapsiz yanglishsam ham yanglishmasam ham gap shu kumush bu uydan siljimaydir oftoboyim bo'g'ilib foydasiz tortishib o'ltirishni tark qildi endi bu to'g'rida eriga murojaat qilmoqchi edi hoji afandi bir yil tursin deb aytdi endi bir yilni o'zimizga ko'rmasak bo'lmas ikki oyog'imizni bir etukka tiqishimiz uyatga o'xshaydir mehmonxonada hoji bor sen bilan yo'lakda ezilishib o'ltirolmayman nomus oftob oyim eridan ham qo'lini yuvib qo'ltig'iga urgan edi oxirida otabekka ham murojaat qilib ko'rdi undan ham asli maqsadni hosil qilolmay faqat ularnikidan jo'yaliroq uzr eshitdi nima bo'lsa ham besh o'n kun og'irliqni manim uchun o'z ustingizga olasiz agar men sizning talabingizni ma'qul qiladirg'an bo'lsam ayniqsa qizingizning ko'ngliga shubha keladir sizga aytguligi yo'q bu to'g'riga menim aralashmog'im yaxshi bo'lmas kundosh adovati borasidagi fikrlaringiz to'g'ri va lekin ish u darajalarga yetmas deb o'ylayman juda bo'lmag'anda kumushning o'zini oldingizga jo'natarman xotirjam bo'ling oftob oyim shu yo'sin har tarafdan ham umidsizlanib mingrafsib qoldi kumushni ko'rgan sayin uchga yuragi achir judoliq kunlarini aslo tasavvur qilolmas edi kumush bo'lsa onasining hozirgi holiga achingandek unga yaqinlashmay chetlab yurar va ikkinchi tarafdan zaynabning bir yarim qarich osilib ketgan qovoq dudog'iga istehsolanib tomosha qilar edi marg'ilong'acha aravani hasanali minadirg'am bo'ldi chunki marg'ilondan arava minib kelguvchi yollanilgan kishi bo'lib toshqonga kelishganining ertasi kuni hisobini olgan edi qudalarning qaytishi chinga aylangandan keyin yo'l taraddudi boshlandi o'zbek oyim bo'g'irsoq qovurtirish talqon tuydirish to'qoch yoptirish bilan mashg'ul bo'ldi yo'l hozirliklari bitib o'zbek oyimning oyisha kampirga atab tiktirgan sarupolari ham bitdi bu kun mehmonlarning eng so'nggi kechalari edi o'zbek oyim yarim kechalargacha qudachasi bilan so'zlashib o'ltirdi so'ngra oftob oyim bilan kumushni yolg'iz qoldirib o'z uyiga yotqali chiqdi ona bola bu kechani birga kechirmoqchi edilar onangni firoq o'tida yondirishdan uyalmading qizim nega yonar ekansiz nega yonmayin axir dunyoga kelib sendan boshqa ovunchog'im bo'lmasa agar qo'limdan kelsa achib va yonib turgan yuragimni senga ochib ko'rsatardim edim koshki bir shahar keladi bo'lsang kumush onasining yuragidagi o'tni hozir sinamasdan ham his etgan chunki yigirma yil o'z quchog'ida o'stirgan onadan ajralish uning o'ziga ham og'ir tuyulib boshlagan edi oyijon besh olti oy besh olti oy hech narsa bo'lmas oyi eson bo'lsak tag'in ko'risharmiz oftob oyim ko'z yoshsini duv to'kib yubordi nechog'liq o'zini qattiq ushlagan kumush ham sirrini yashirolmadi ona bola bir necha vaqt yig'i ichida bo'g'ildilar qolishga qoldi ammo ota va onalaringga xizmat qil yaxshilikni qo'lingdan berma ayniqsa ayniqsa kundashingga yomonlik sog'inma yaxshilikdir yomonlikdir har nimaki o'zlari qilsinlar zinhor sen aralashma bolam mani nima ishim bor ayjon? albatta ishing bo'lmas shundoq bo'lsa ham men kechagi so'zingdan cho'chib qoldim bolam kundashingni ko'rinishi bayog'i o'xshasa ham ammo o'zi pismiq ekan bunday odamdan albatta xasar kerak agar oralaringga sovuqchilik tushadigan bo'lsa sen o'cha kishib yurma bolam yaxshisi qayin otang'a uzringni aytib bu uydan ketish harakatini qil men bu to'g'rida ering bilan ham so'zlashib qo'ydim tuzukmi tuzuk xudoga shukur qo'lingda xating bor o'lganni ustiga chiqib tepgandek xat xabarsiz qo'yma har bir 15 kunda xat yozib eringga ber albatta albatta siz ham unutmang biroz jim qoldilar oftob oyim entikib og'ir nafas oldi va ma'yusona kumushga qaradi kumush o'rinsizcha onasiga qarab iljaydi bu o'rinsiz ishdan oftob oyim achchiqlandi bolam manim holim senga kulgimi <laughs> yo'q haligi xo'sh haligi bir ikki kundan beri siz aytadirgan nima men aytadirgan ha men aytadirgan axir ko'nglim aynar edi deb aytardingiz ku to'g'rimi bilmadim o'tgan kundan beri ko'nglim aynagandek bo'ladi oyijon ayniqsa palov isidan ko'nglim ketadi achchiq narsalar yegim keladi muborak bo'lsin bolam muborak bo'lsin menga qara bu sirni eringdan boshqa hech kimga bildirma xo'pmi qayin onang ham yengil xotin ayniqsa kundashing sezib ko'rmasin xo'pmi qizim kumush ma'qul ishorasini berdi ona bola bir o'rin yozib yotdilar ko'p vaqtgacha oftob oyimning ivir shiviri nabira to'g'risida bo'lib qoldi ko'ziga uyqu kelmay shuni ham ko'rar kun bo'larmikin der edi sahar paytida turib choy ichdilar subh namozini o'qib arava qo'shildi aravaga chiqadirg'an mayda chuyda tashilib bitdi ot jilovida hasanali arava yonida qutidor va hoji so'zlashib turar edilar otabek arava orqasiga narvoncha chiqarib qo'ydi xotin halaj hamma yo'lakka yig'ilib oftob oyim birin birin kuzatguvchi xotinlar bilan ko'rishib chiqdi eng so'ng kumushni bag'riga bosib yig'lab yubordi kumush ham o'zini tutib turmadi boshqalar ham yig'idan nasibasiz qolmadilar xudoga topshirdim kumush qazom yetib ko'rolmay o'lsam mendan rozi oyijon siz ham oyijon xayr otajon ko'rishguncha қызым. manim uchun buvimni quchoqlab qo'ying o'rtoqlarimga salom ayting xudoyga topshirdim kumush yaxshi qoling o'riklaysiz yaxshi xayr yaxshi boring muhabdodjon yaxshi boring o'rgiling yaxshi qoling bizaynab yaxshi qoling yaxshi boring opog'ing iqtidor yusufbek hoji bilan salomlashib quchoqlashgandan keyin otabekning qo'ltiqlashi bilan otqa mindi otabek ham aravaga oftob oyim yonig'a chiqib o'ltirgach umumiy allohu akbardan so'ng hasanali otni yo'lga soldi kumush darvoza yonig'a chiqqan edi arava ko'chadan burilguncha yaxshi qoling yaxshi boring salom ayting so'zlari takrorlanib turdi arava katta ko'chadan burilib ko'zdan yo'qolg'ach eng keyinda qolib yig'lag'an ko'yi kumush ichkariga kirdi otabek bir necha bekatgacha mehmonlarni kuzatib borib so'ngra qaytmoqchi edi Toy bibi zaynabning egachisidir mohira bonodan ikki o'g'il va ikki qiz dunyoga kelib to'ng'ichi azimbek undan keyingisi xushro'y yoshlig'ida xushro'y o'rniga xushra der edilar uchinchisi karimbek va to'rtinchisi bizning zaynab edi zaynab egachisi xushro'ydan 7 yosh chamasi kichik edi garchi bu ikki egachi singil bir qorindan talashib tushgan bo'lsalar ham sajia xarakterda tanib bo'lmaslik darajada bir birlaridan farqliq edilar sajiyadagina emas surat va siymo vajida ham o'zgaliklari bor edi xushro'y uzun bo'yli qotmaroq va zarcha tanlik edi zaynab qisqa bo'y go'shtdor va oq tanlik edi xushro'yning harakati yengil va lafzi tez edi zaynab lapoz va o'nta so'zga arang bitta javob qaytaratirgan edi xushro'yning ko'zi o'ynab har sekundda o'n yoqqa aloqalanar edi singlisi bo'lsa birov bilan betma bet kelib so'zlashganida ham ko'zini hamisha bir nuqtadan uzmas edi xushro'yga bolalik chog'idayoq uy ichi va qo'ni qo'shni shaddod deb ism berganlar chunki u kimdan bo'lsa bo'lsin aytganini qildirmay qo'ymas agar birorta ish uni tilagiga teskari ketsa shovqin suronni xuddi boshiga kiyib olar edi shuning uchun xushro'yning ra'yini bilmasdan qozon osilmas unga yoqmagan gapga og'iz ochilmas ul bor joyda qadam ham sanalib bosilur edi zaynab egachisining aksicha o'z yaqinlaridan pismiq deb ism olgan onasi bo'lsa achchig'i chiqqanda ming'aymas o'lgur deb uni qarqaradi. ayniqsa quyida zikr qiladirgan holimiz bu ikki opa singilning xarakteridagi farqlarni ochib ko'rsatish uchun yetadir mohira oyim har bir hayitdan birar oylar ilgari eriga aytib bolalariga kiyimlik oldirar edi oladirg'an kiyimlik xushro'yga yoqmasa darrov yaramag'anni aytib almashtirib berishga dadasini majbur etar va ko'ngildag'ini hosil qilib tinchir edi ammo zaynab bo'lsa o'ziga kelgan kiyimlikka qarshi boshda bir narsa demas kiyimlik bichilib va tikilib ham arafa kunlari kelib yetgandan keyin hurpayib hech kim bilan so'zlashmay qo'yar edi mohira oyim qizining birorta ishdan noroziligini payqab ming'aymas pismiq o'lgur tag'in nima jin urdi seni deb so'raganida zaynab qovoq dudog'ini solib bir og'iz ham javob bermas edi nihoyat ertaga hayit degan kuni zaynabning xurpayishi yig'i bilan almashar va yig'i orasi maqsad ochilsa ham ko'pincha natijasiz qolar edi biror joyga mehmondorchilik uchun boradirg'an bo'lsalar xushro'y hammadan ilgari e'lon etar edi men ham boraman albatta uni qoldirib ketish uchun endi hech kimda had yo'q ikkinchi vaqt men bormayman bu taqdirda uni bir qadam siljitilsinchi ammo zaynab onasi bilan yangasi hanifa bir joyga otlanadirg'an bo'lsalar boraman bormayman demas ular ham yig'lamag'an bolaga sut berilmas qabilidan indashmasdan mehmondorchilikqa ketar edilar kechqurun qaytib kelsalar bir burchakda zaynab yig'lab o'tiribdi ha nega yig'laysan nega meni birga olib ketmadinglar zaynabning shu fe'li balog'atga yetib erga tekkandan keyin ham o'zgarmadi otabekning zaynabga bo'lgan munosabatini o'quvchiga albatta so'zlaguvligi yo'q eri unga oylab yillab qaramay qo'yganida ham ul eh deb tovush chiqarmadi otabekning bu holiga qarshi chiquvchi va zaynabni yo'l yo'riqqa solg'uvchi yana faqat o'zbek oyim edi sut bilan kirgan jon bilan chiqar deganlaridek o'zbek oyimning o'shal vaqtlardagi tashviqotlari ham uning tarafidan faqat kelinlik majburiyati ostidan qabul qilinar masalan qaynona falonchi domlaga borib mundoq qil zaynab deb buyurmaguncha o'rnidan qo'zg'almas va shuning bilan birga erining tashlab qo'yishi to'g'risida onasi egachisi va boshqa yaqinlariga churq etib og'iz ochmas edi zaynabning bu holiga hukman erining qarash va qaramasligi uning uchun farqsiz edi deb aytish albatta to'g'ri bo'lmaydi chunki kundashining toshkanga kelish xabarini eshitgan zaynabni biz yuqorida otabek quchog'iga tashlangan holda ko'rib edik xulosa zaynabning bolalik vaqti bilan hozirgi holini chaqishtirib qarasak ko'ramiz yosh zaynab bir oy ilgari tikilib qo'yilgan kiyimning o'ziga yoqmaganini faqat arafa kuni aytib yig'laydir bu kungi zaynab o'zining muhabbatini eriga faqat kundoshi kelib yetar oldida e'lon qiladi biz yuqorida yosh xushro'y bilan o'quvchini bir darajada tanishtirgan edik endi uning oila hayoti bilan ham tanishtirishga majburmiz xushro'yning eriga tegishi ham o'ziga o'xshash favqulodda bo'lgan edi masalan aksariyat qizlarimiz ota ona kimni muvofiq ko'rsa shunga tegishga majburdirlar lekin xushro'yniki mundoq bo'lmadi xushro'y 18 yoshga yetgandan keyin unga sovchilar kela boshlaydilar tabiiy xushro'yning fe'lini yaxshi bilgan ota ona uning ra'yini olmasdan turib bir ish qilmoqdan qo'rqadirlar olim ponsodboshiga ma'qul bo'lgan necha yigitlar mohira oyimg'a yoqqan qancha tegu taxtli xonadonlar xushro'y tomonidan rad qilina boradir falonchining o'g'limi xudo ko'tarsin erni o'shanga tekkanimdan ko'ra qaro yerga tekkanim yaxshi bir necha vaqt shu yo'sin xushro'yning ra'yiga qarab er xotin zerikadirlarda o'zlaricha bir joyga qudalashmoqchi bo'ladirlar ularning andishasini bilgan xushro'y boshda bunga qarshi bir narsa demaydir ammo uzul kesil fotiha o'qib qudalashish uchun uylariga kelgan sovchi va quda xotinlarni oldilariga kelib betlariga aytadir hali men ertirab qolganim yo'q fotiha o'qib tashvish chekmang bir uylaringga jo'nayveringlar qani mohira oyim bu yuzsizlikdan yer yorilsa yerga kirgundek bo'ladir solchilar ersa mundoq uyatsiz qizdan alhazar o'qishib jo'naydilar albatta ota onaning bunga qarshi choralari qarg'ish va ranjishdan nariga o'tolmaydir og'asi azimbekning xushro'y ustiga ko'targan mushti ham nega meni urasiz men falonlik qildimmi degan haqlik so'z bilan darmonsizlanadir shu voqeadan so'ng sovchilar oyog'i uziladir xushro'y uchun hech kim og'iz solmay qo'yadir chunki boyag'i sovchilar bu favqulodda muomalani ko'ringan birovga daston qilib o'qiydirlar mohira oyim ta'naga til ochadir endi dunyodan ersiz o'tasan qizim er qurib ketgan emasdir xohlasan ertagayoq erga tega olaman o'rtadan bir necha vaqt o'tib azimbekning o'rtoqlaridan bo'lgan nusratbek otliq bir beknikidan xotin ustiga sovchi keladir mohira oyim eridan fikr so'rash o'rniga qiziga arz qiladir va xushro'y mung'a qolganda quloq qoqmaydir bu roziliqni eshitib otasi va og'asi juda so'yinishadirlar zero nusratbek beklar ichida obro'liroq kishining o'g'li va hozirgi tutib turgan ishi ham ancha dongliq bo'ladir shuning uchun uning xotinliq bo'lish kamchiligi ham e'tiborga olinmaydir fotihaning ikkinchi haftasi to'y nikohlari bo'lib xushro'yning nusratbek bilan chodirda qilgan birinchi muomalasidan til biriktirib erga tekkani xotinlarga ma'lum bo'ladir xushro'y chodirdan chiqmasdanoq choy tashib xizmat qilib yurgan kundashiga kesatiq bilan hujum boshlaydi ikkinchi va uchinchi kunlarda to'ppa to'g'ri kundosh ustiga sapchiydi hafta o'n kun o'tmasdan erini o'z tomoniga og'ishtirib kundoshi yoniga kirg'izmayoq qo'yadi ikkinchi va uchinchi haftalarda o'choq boshini o'z qo'liga olib kundashini ikkita yosh bolasi bilan tomoq vajidan ham siqa boshlaydi nusratbek bo'lsa ko'chaga chiqqanda beklik davosini qilib uyiga kirganda xushro'y bekka mute bechora katta xotin xushro'yning doimiy hujumiga mahkum qolib eridan loaqal ikkita go'daklari yuzi uchun bo'lsin marhamat ko'rmay azoblanadir ikkinchi oylardan boshlab xushro'y kundashini bo'g'ib urish odatini chiqaradir va o'rim o'rim kundash sochini alafdek yulib olishdan ham tortinmaydir tamom jonidan to'ygan bechora kundosh uchinchi oyga chidab borolmay eridan taloq so'raydir noiloj nusratbek ham unga javob berishga majbur bo'ladir alamzada bechora ikki go'dakni eriga tashlab ketmoqchi bo'lganida xushro'ydan ochiqchasig'a shu gapni eshitadir itdan bo'lgan qurbonliqqa yaramas bolalaringdan umidingni uzgan bo'lsang itbachchalaringni bu uyda qoldiraver xushro'yning og'zidan chiqqan bu tahdid bechora onaning yuragini uyushtiradi darhaqiqat xushro'yning bu ishdan ham toyinmasligini aniq bilib yig'lay yig'lay bolalarini o'zi bilan birga olib ketadir xushro'y uch oy ichida tomir yoyib qolgan bir oilani ildizi bilan yulqib tashlab tinchiydir mundan boshqa nusratbek kabi bir odamni ham o'z ishoratiga qaratadir endi yetti sakkiz yil bor ul o'z kayficha yashab keladir har narsadan ham mamnun biroq shu muddatdan beri ona bo'lolmaganidan xafa hamma qayg'u hasrati ham shu tug'maslikda bolasiz kishi dunyoda turolmay tirg'ab bo'lsa biroz zaharni boshlab sizga beraman undan keyin o'zim yeyman shundan keyin nusratbek mundoq gapni ikkinchi gapirmay qo'ydi Dar haqiqat xushro'yning bu so'zini hazil deb bo'lmas edi kundashlik uyda kunda janjal deganlar albatta buni aytguvchi kishi o'ylamasdan va bilmasdan aytmagandir jilla har kun janjal bo'lmaganda ham haftada o'n kunda bir to'polon chiqmasa albatta kundashni kundash deb bo'lmas nega desangiz bizning ba'zi bir kundashsiz chiqitsiz oilalarda ham ikki uch kunda tovoq qoshiq sinib tog'ora yangilanganini har qaysimiz bilamiz bas endi kundashlik oilalarimizga kelgandachi albatta yuqoridagi kundashlik uyda kunda janjal maqolini to'g'rig'a chinga chiqarmasdan chora yo'q men yozg'uvchi o'tgan kunlar hikoyalarini otam marhumdan necha qaytalab eshitsam ham zerikmas edim faqat bir joyigina meni zeriktirar edi bu kun men shu o'tgan kunlarni qalamga olganimda ham o'sha o'zimni zeriktiratirgan faslni tashlab o'tishga majbur bo'ldim darhaqiqat o'z oramizda kundash janjalini kim bilmasin arzimagan gap ustida dunyo buzg'an kundash to'polonlari kimning qulog'iga yoqsin o'quvchining qimmatlik vaqtini ayag'animdek qalamni ham bu g'idibididan ozod qilishni muvofiq ko'rdim meni kechirsinlar zaynab xafaligi oshgan kezlarda qarindosh urug'larnikiga yurib chigilni yeshar edi uch to'rt oyning ichida ikki martaba egachisi xushro'ynikida ham mehmon bo'lib ketdi ammo hozirgisi uchinchi martaba kelish edi nechuk xudo yarlaqadi voy nega muncha o'zingni oldirib qo'yding zaynab uyingdan tinchmisan ering eson omon yuribdimi qurib ketsin qani kel ayvonga chiq oyimnikida edingmi yo'q uyingdan keldingmi ha xushro'y singlisini o'tkazib cho'risiga choy buyurdi pochcha biz omonmilar pochchang o'lsin najmiddinbek deganning dalasiga ketgan edi to'rt kundan beri dovu daraksiz o'ldimi qoldimi bilmayman zaynab uch to'rt oyning ichida kishi tanimaslik holga tushgan edi ilgarigi to'lalig'ining yarmisini yo'qotganidek tusiga qarimsoliq kirgan ko'z harakatida ham bir besaranjomlik zohir va bularning ustiga har qachon unda ko'rilgan og'irliq o'rniga asabiylikka yaqin bir vaziyat o'ltirgandek edi egachisining haligi gapiga rizosizlik bildirdi opajoni noshukur ekansiz pochchamdan nolishingiz yaxshi emas sizning ham boshingizga mana kunimni solsa nima qilardingiz men ham zaynab bo'lsam albatta solar edim menga qolsa har kim o'z nafsiga yaxshilik yoki yomonlikni o'zi hozirlaydi tovba tovba deng opa e men shu choqqacha bandasiga bosh egishni va bandasi oldida tavba qilishni or bildim va shu orlanishim orqasida har kimning ustida yurdi katta gapirmang katta gapirsam gapirmasam mening fe'lim har kimga ma'lum va hammadan ham senga ochiq qo'ychi bu gaplarni o'zing tinchmisan aytsang aytmasang albatta tinchliging qurg'an quritgan qurisin e seni tinchligingni hech kim quritgan emas zaynab hamma jabrni o'zing o'zingga qilyapsan hamisha shu gapni aytib qolgansiz dunyoda kim o'ziga jabrni xohlaydi sen va senga o'xshaganlar xudo urar aytsang aytmasang xudo urib qo'yibdi shunday kunlarga men qolay dedimmi degansan oy degan bo'lsam ayting san menim qanday qilib erga tekkanimni bilasanmi ha bilaman ha bilsang bilganingcha tur endi kelaylik sening erga tegishingga albatta tona olmassan sening er qilishda tarixchi ixtiyoring rizolig'ing yo'q edi ehtimolki ixtiyor nima orzu nima o'zing ham payqamas eding balki ixtiyor va orzularing ham bo'lgandir biroq uni hech kim maydonda ko'rmas edi shuning uchun tizgining oying bilan dadangni qo'lida boshqacha aytganda ularning tuyaga ortgan yuki kimga sotsa qayerga jo'natsa ixtiyorsiz eding yodingda bormi nikoh kunim men kulib chaqchaqlab aravaga mindim sen bo'lsang uydan yig'lab chiqding va eringnikiga yig'lab bording yaxshi ering senga yoqdi ammo ering faqat senga yoqqan bilan ish bitmasligini yana xotiringga keltirmading ering seni tashlab qo'ydi ha sen churq etmading istiqboling to'g'risida o'ylamading faqat g'alvir suvdan ko'tarilgandan so'nggina sen o'zingni har tarafga tashlay boshlading lekin endi bir ming toblansang ham natija o'zingning fe'lingcha bitta sening uchun har kun bir o'lim yoki o'sha uydan boshingni olib chiqish men men shunday bo'lardim hech ham o'ylamagandim <laughs> sen o'ylashni bilarmiding opa opa birov desa siz kulasiz men yig'lashni bilmayman kishilar yig'laganda menim kulgim qistaydir yo'q mani o'rnimda bo'lsangiz siz ham yig'idan bosh ko'tarmagan bo'lardingiz sening yeringda bo'lsam bilasanmi nima qilardim? zaynab e, dunyosini ost ust qilar edim bir tomchi yoshimni yuz tomchi zahar bilan qo'shib tashlar edim yaxshi yaxshi hamma do'stlaringiz sizga dushman bo'lsin uch yildan beri sizning so'zingizni aytib yoningizda kelgan qaynanangiz ham dushmaningiz yonig'a o'tsin hatto sizni tuqqan ota onangiz ham sabr qil bolam deb quruq so'z aytib o'ltirsinlar bas shu holatda siz yig'lamay nima qilardingiz <laughs> voy dushman o'zi nima degan so'z men senga boya ham aytdim kishining dunyoda do'sti yo'q magar nafsiga o'zi do'st kishining dunyoda dushmani yo'q magar nafsiga o'zi dushman masalan sen o'zing otangga onangga do'stim deb ishonding ammo ularda nima yaxshilik ko'rding bugun ularning sabr qil bolam deb bergan kengashlari sening yarangga malham bo'larmi albatta bo'lmas boshdayoq ering senga qaramay qo'ydi ammo sen qaynonangning va'dasiga va tag'in alla narsalarga ishonding yo o'zing o'yla bolani ona tug'adir lekin unga muhabbatni ham ona tug'ib beradirmi albatta bu mumkin emas sen bechora shunga ham ishonding endi gap nima otang senga sabr yediradir qaynonang bo'lsa kundoshing duosida sen bo'lsang yig'i quchog'ida sizdan o'zimni chaqtirg'ali kelgan emasman opa o'z uyimda ham tegmay chaqadirg'an kasallalarim bor siz g'aflada kuygan jonimga o't yoqmaydi agar qo'lingizdan kelsa bu o'rtag'an singlingizni tinchitding opa sen hech tinchiy olmaysan har narsaga aqlingiz yetadi loqal bu baxtsiz singlingiz uchun birgina bosh og'ritsangiz opa otamga shu balo kelgandan beri <laughs> eshagingizga necha qayta kelib quruq qaytdim endigina siz manim kengashimga yurasanmi <laughs> jo'yalik bo'lsa nega yurmay yursang chiq eringdan o'sib ham shundoq dersiz deb turgan edim negaki dardingning davosi menga qolsa faqat shu qanday qilib chiqqay qanday qilib chiqqay axir opa ha yerdan chiqqanlar qanday qilsa sen ham shunday qilasan zaynab javob bermadi cho'ri xotin o'rtaga dasturxon yozib choy keltirdi xushro'y xizmatchini o'choqboshi yumushlarga buyurib choyni o'zi quydi dasturxonga qara zaynab yo'q ishtixon bo'g'ildi manim aytganimni qilsang ishtihong ham ochiladir erimni ko'rsam qanday qilsin javob so'rasang seni taloq qilish uchun eringning ko'zi qiyadimi oy bilmayman albatta yaxshi bilasan qiyadi ammo sen ahmoqsan ko'rpangga qarab oyoq uzatishni qarz ikki qo'ldan chiqishini bilmaysan opa etagingni qoqib ber deysizmi chunki shundan boshqa chorang yo'q sen hasratda o'l kundoshing yayrab yashnasin shumi maqsadingiz e hozir hasratda emasmisan kundashing yayramaydirmi tuzik lekin lekin har qadamda uning huzurini buzaman bir cho'qitib on qarataman bundan nima chiqadi ishqilib ishqilib men kelganda tinchitmayman sen tinchitmasang boshqalar seni tinchitadi nima deganingiz ya'ni rohatini buzaversang ering seni qo'yar zaynab bu haqiqat oldida o'ylanib qoldi xushro'y o'zining vahshiy ko'zlari bilan singlisiga qarab kulimsirar edi bu kulimsirash orasi qo'lingdan nima keladi degandek bo'lar edi zaynabning tusi shu choqqacha ko'rilmagan ravishda o'zgarib ketdi negadir tinmay oqib turgan ko'z yoshsi ham quridi va tovushida ham hanuz eshitilmagan keskin bir ohang bor edi tushunarli esimni kiritdingiz opa rahmat sizga rahmatingni menga aytma ishon sen yuragingga aytarsan kumushning oy kuni yaqin edi nabiralik bo'ladirg'an o'zbek oyimning ishi boshidan oshgan kumushning oyi tug'masdanoq ul beshik yasatish bilan mashg'ul edi doyachi kim aqiqaga nechta xotin aytiladir va kimlar mana shuningdek masalalar bilan o'zbek oyimning miyasi juda shishgan edi kumushda ko'rilgan ba'zi nishonalarga binoan nabirasining o'g'il bo'lishida shubha qilmas o'g'il tug'asan kumush men ham otabekni senga o'xshash yengil ko'targan edim der edi kumushni xizmatdan bo'shatilib ba'zi o'choqboshi yumushlarini zaynab idorasiga topshirilganiga endi bir oylab bor o'zbek oyim nabira masalasida qancha xursand bo'lsa otabek shunchalik xafa chunki kumushni ko'rgan sayin usta alim fojiasini xotirlar edi yusufbek hoji ma'lum aldanishdan so'ng yurt ishidan qo'l yuvg'an ko'p vaqtini mehmonxonada qur'on va daloil o'qib kechirar kundosh orasi buzilib o'rtadan so'z chiqqanini goho eshitsa ikkala kelinni o'z oldiga chaqirtirib ularni qator o'tkazar edi avvalo kumushdan o'pka qilib oyim har nima siz kattasiz zaynab yosh kattadan kichikka shafqat lozim mundoq yaxshi emas va zaynabga qarab bolam zaynab otin sizdan ham yoshlik g'ururi ketmagan lekin manim bolam bo'lganingizni siz ham unutmang der va shuning singari yumshoq gaplardan keyin ikkisini duo qilib bir birisiga salom berdilar ana shundoq bo'lsin opoq qizlarim deb ketishga ruxsat berar edi ular ketgandan keyin albatta o'zbek oyim eri yonig'a kirar hoji bo'lsa xotiniga sizsirab gap boshlardi siz kelin ushlashni bilmabsiz zaynabga jabr qilgan ko'rinasiz ayniqsa zaynabning ko'ngliga qarashingiz kerak otabekka ham nasihatingiz lozim zaynabni xudoy ko'tarsin ayb o'zida sekin sekin uyat qayin ona deganning adil turishi lozim zaynab siz bilan manim orzu havasimiz emasmi mundan o'n besh kuncha ilgari kumush onasiga bir xat yozgan edi qachon kuyovingizning yozg'inlaridan tashqari men sizga shu bilan oltinchi xat yozdim ammo sizdan uchta va dadamdan ikkita xat oldim ayniqsa dadamning keyingi xatidagi qora xabar bilan bori dunyo ko'zimga toraydi o'lim haq ammo bechora buvim jon berar ekan yonida turib duosini olib qolmaganim uchun ko'p hasrat chekdim ayniqsa musofirchiligim yomon tasar qildi ko'z yoshlarim bilan yuzimni yuvdim bu kun beshinchi kundan beri rahmatlik buvim arvohiga atab qur'on boshladi bag'ishlayman xudo g'ariq rahmat qilsin sizga sabr bersin endi musofir qizingizning baxtiga siz o'lmang omin ba'da ma'lum bo'lsinki alhamdulillah kuyovingiz va qudalaringiz salomatdirlar ularning soyalarida men qizingiz ham o'ynab kulib yuribman sizni va otamni juda sog'indim agarda og'ir oyoq bo'lmasam edi qish bo'lishiga qaramasdan marxlonga jo'nar edim qudangiz qaynonamning so'ziga qaraganda kelasi oyga ko'zim yorarmish. Qudangiz meni na yerga va na ko'kka ishonadir. 15 kundan beri qo'limni sovuq suvga ham urdirmay qo'ydi. O'zi go'yoki to'yga hozirlangandek beshik yasab, sarpa tikib yuribdi. Mana bo'lsa, nima uchundir yuragimda bir qo'rquv bor. O'tgan xatlarimda kundashim bilan mirosamiz kelishmay turganini kulgilik tarzda yozgan edim nafsil amirda esa oramiz juda buzilgan men ham o'sha vaqtlarda chin kundashlik tunini kiygan edim zaynabning bitmas husumati esa g'olibo manim ikki qatlig'im oshkor bo'lgan kundan boshlandi sizning boshingizdan kundashlik savdosi o'tmagan bo'lsa ham tushunsangiz kerak biz ikkav agar qo'yib bersalar go'yo bir birimizni yeb ichmoqchi edik u kunlardagi holimdan o'zimga endi hisob berishga ham uyalaman yaxshiki bizning mojarolardan qaynotam juda siyrak xabardor bo'ldi shundoq ham bo'lsa bu janjallar goho uning qulog'iga yetib qolar va biz ikki yov uning oldiga chaqirilib nasihatini eshitar va lekin yana yomonlig'imizdan qolmas edik oyijon siz ranjisangiz ham aytay qaynotamni o'z dadamdan ham yaxshi ko'raman bu yaxshi ko'rishim kuyaringizning dadasi bo'lgani uchun emas balki uning nur ichiga cho'milgandek bo'lib ko'ringan siymosini oyim deb xitob qilgandagi muloyim biyozor va muassir so'zini yaxshi ko'raman ul nasihat uchun og'iz ochsa vujudim erib ketgandek va bir turlik uxlab huzurlangandek qisqasi zaynab bilan janjallashishning o'zi bir huzur va janjaldan bo'shalg'ach qaynotamning qarshisiga o'ltirib nasihat eshitish undan ham yaxshi huzur siz mening telba so'zlarimdan achchiqlanmang. agar bu gapimning to'g'rilig'ini bilmoqchi bo'lsangiz toshkent kelingizda qaynotamning nasihatini o'z qulog'ingiz bilan eshitingda undan keyin so'zimga qiymat bering shu yo'sin zaynab bilan uyatsizcha ko'p olishdiq bu it mushuklikdan biz zerikmasakda kuyovingizning jonidan to'ydira yozdik bundan bir muncha ilgari biz ikki kundashning yuzimizga agar shu holda davom bersalaring, ikkovlaringga ham barobar javob berib qutilaman dedi uning bu tahdidi ikkimizga emas balki bittamizgagina xos edi men bu taqdiddan albatta qo'rqmadim ammo zaynab tushunib qolmasa yaxshi edi deb qo'rqdim darvoqe natija men qo'rqqancha bo'ldi zaynab bu tahdiddan so'ng onasining uyiga qarasnaga namo ketib qoldi ulardan ham yaxshi xonadagi yegan bo'lsa kerak bir necha kundan so'ng yovvoshgina bo'lib qaytib keldi endi shu voqeaga 2 oy chamasi vaqt o'tdi lekin oramizdan janjal chiqmadi men yurtdagi ba'zi gaplarni teskarlikka olib ko'rsam ham ul churq etmaydi. uning bu holi ersa manim uchun yaxshi emas ul yana ko'p vaqt bizning oramizda tikan bo'lmoqchi kelasi oydan juda yuragim uyushadir kechalari ko'kka qarab kelasi oy shu kunlarda yorug' dunyoda bormanmi yo'qmanmi deyman oysha buvi marhum bo'lmaganida shu oy ichi o'zingiz toshkentga yetib kelar edingiz asa hamma vaqt topiladi desangiz qizingizning ko'ngli uchun hali ham kelganingiz yaxshi dadamga menim arzimni aytsangiz albatta qaytarmas Mendan dadamga behad salom kelasi oydan qo'rqaman Ko'rishalmasak, mendan rozi bo'ling dadam va boshqa yor do'stlar ham kumush yozdim toshkent 269 yil 1 qavs oyida kumush o'z xatida yozganidek darhaqiqat zaynab shu keyingi kunlarda yovoshga tortgan o'n og'izga bir og'iz so'z qaytarmas tinchgina muloyimgina ya'ni mundan bir yil burungicha edi qaynona tarafidan opangni ko'zi yorir vaqti yetdi o'choqboshi ishlaringni endi o'z qo'lingga ol deb qilingan taklifni mamnuniyat bilan qabul etib hatto oybodoq onani ham o'choq boshi yumushidan xalos etayozgan unga faqat hovli supurish uy yig'ish va shunga o'xshash mayda ishlarnigina qoldirgan edi zaynabdagi bu o'zgarish faqat haligi taraf bilangina qolmay eri to'g'risida ham shundoq edi otabek o'z yonig'a kirsa kirdingmi demas va kirmasa kirmading demas edi erining ba'zi bir samimiyati qorong'iroq muomalalarga qarshi zaynab ham muhmalarak qilib kulib qo'yar edi siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 15 qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova